Psalm 148 Alleluia Laudate Dominum de Celis, laudate eum in excelsis, laudate eum omnes angeli eus, laudate eum omnes vetutes eus, laudate eum sol et luna, laudate eum omnes stelle et lumen. Laudate eum celi celorum, et atque omnes quae super celo sunt. Laudant nomen Domini, quia ipse dixit, et facta sunt, ipse mandavit, et creata sunt. Statui Dea in aeternum, et in saeculum saeculi, preceptum posuit, et non preterabit laudate dominum de terra dracones et omnes abissi ignis grando nix glacies spiritus procelarum quae faciunt verbum eius monte ser omnes coles linea fructifera, et omnes cetri bestiae et universa pecora serpentes et volucres penatei reges terre et omnes populi, principes et omnes judices terre, juvenes et virgines, senes cum junoribus, laudant nomen Domini, quia exaltatum est nomen eius solius. Confessio eius super celum et terram, et exaltavit cornu populi suo, sui. Imnus omnibus sanctus sancti seus et filiis Israel populo appropinquanti sibi alleluia